Իսպանիայի առաջնության 4-րդ տուրի ստեղափոխված խաղում Սևիլյան տանը մրցեց Բարսելոնայի հետ, գրանցվեց ոչ ոքի 1-1 հաշիվը։ Առաջինը հաջողության հասան դաշտի տերերը։ Արգենտինացի կիսապաշտպան Ալեխանդրո Գոմեսը 32-րդ րոպեին առաջ մղեց իսպանացի Խուլիան Լոպետեգի գլխավորած թիմին։ Հյուրերը հավասարությունը վերականգնեցին 45-րդ րոպեին։ Ֆրանսիացի հարձակվող Ոսման Դեմբելեի փոխանցումից հետո գոլի հեղինակ դարձավ Ուրուգվայցի պաշտպան Ռոնալդ Արաուխոն։ 18 խաղից հետո Սևիլյան 38 միավորով երկրորդն է եւ առաջատար Ռեալից հետ է 5 միավոր, Բարսելոնան 7-րդն է 28 միավորով։ Իտալիայի առաջնության 19-րդ տուրում Յուվենտուսը Թուրինում ընդունեց Կալարին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Իտալացի Մասիմիլիանո Ալեգրի գլխավորած թիմին հաղթանակ բերեցին իտալացի հարձակվողներ Մոյզեկինի եւ Ֆեդերիկո Բեռնարդեսկի գոլերը։ Յուվենտուսը 34 միավորով բարձրացավ 5-րդ տեղը եւ 4 միավոր հետ է 4-րդ տեղում ընթացող Ատալանտայից, որը հյուրընկալվեց Ջենովային եւ բավարարվեց նվազագույն ոչ ոքի արդյունքով։ Անգլիական լիգայի գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակում Լոնդոնի Արսենալն ընդունեց Սանդերլենդին եւ հաղթանակ տարավ 5-1 հաշվով։ Քառորդ եզրափակչի մյուս 3 հանդիպումները տեղի կունենան այսօր։ Չելսին կհյուրընկալվի Բրեդֆորդին, Տոտենհեմը կընդունի Վեսթ Հեմին, Լիվերպուլը Լեսթեր Սիթիին։ Մադրիդի Ռեալի ավստրիացի պաշտպան Դավիթ Ալաբան եւ իսպանացի կիսապաշտպան Իսկոն վարակվել են կորոնավիրուսով, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Նախորդ մի քանի օրերին արխայական թիմում կորոնավիրուսով վարակվել էր 6 խաղացող եւ գլխավոր մարզչի օկնականը։ Իսպանիայի առաջնության հերթական տուրում Ռեալը այսօր պետք է հյուրընկալվի Բիլբաոյի Ատլետիկին։ 18 խաղից հետո իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմը 43 միավորով առաջին տեղում է։